розп'яття Христа. Гвістки в долоні, під ребра спис, ламає скроні білі свист, роти, мов пращі, щоб не воскрес. Якщо він кращий, його на хрест. Хліба й видовищ, сичить юрба, не бійся крові, вбивай раба, Осанна мертвим у небо жест. Якщо він перший, його на хрест. Мечи грати, тримай свого. Не винуватий, то що з того? Не винуватий не він один. Того розп'ятий, хто Божий син.